Egunon zuri, Mikel, eta gure entzulei ere. Uda hor dugu, azkenean, baiunako pestak eh, egun hasten, musika, kantu, eh, dantzaren zaso ereja. Amnesti Internazionaleko kibentzat ere, biztan da. Baliatzen ditugu, memento goxo horiek, gure ekintzen aipatzeko. Joan den eh, ostiralean, ogoian, beraz, inuen argileak uh, taldeak emaiten duen konzertua aiden lana sustengatzeko, hori erana noen bezala. Vieu buko, bokale zahar deitu idian. Elisa, bete-betea, bainan, izen pedula guti, aurten, gure prentsa maian. E, itu izen diendek alako beldur bat eh, dutela, orai, izen pedula baten emaiteko ere. Zaktenik frisiaren ondoa dezbenan ala da. Argileak korua, entzuten alko duzu ere bai honako pestetan. Ostiralean, eguardi lakarre plazan. Hori beraz, ustailaren ogoia zen. Ustailaren ogoita batean, biaramunean, larun bat arekin, itxasun, erobiko festivalak antolatzen zuen, mintzaldi bat elkartasunaz. Zortzi ginen, sei gizon, bi emazte, bainatasiarik gure lekukotasuna, ba, bainatasiarik gontatu, gulukotasuna emaitek. Sinaitak langile eta laborariak, aima, ere, bardotzeko elkarte bat, eta ni ere. Hain internazionalek nazioarteko elkartasuna, elkartasuna, gauzatzen duen aipatzeko. Eman oso abertsa ginuen, itxasuko haitz eh, zaharen azpidem. Publikoa, horro bat eh, personal, eta gai edera, hurbileko eta nazioarteko elkartasuna azkenean nola lotuak diren. Hor agertu da, argiki. Gero, itxasun bildu ditugu Amnesti Internazioneleko militanteek izan da izen perdurak udauntako bi ekin zuen zat. aipatu ditut ekin zauriek udakoak azkazia benan laurki. Egon eh, gehiago eh, sakonduko ditut. Egipta lehenik. Ez gira zakurrak. Bizitzeko eskubidea dugu, merezi dugu normali eta sanoki bizitzea nor da daola, emazte egitar bat. Alia Mamed Ahmed, Kairo hirian alde zaharrean bizida, hauzo pobre batean, ez bet abu karn deitu hauzo bat. Ez gira zakurrak dio, ez alde hori airen txosten den tituluada, ez gira zakurrak. Deia, beraz, igortzen dugu deibat, garapen lokalaren eh, ministroari, Mohamed Ahmed Atia Ibrahim, ranuen gadanik izen hori. Nacio arte kolegeak, errespetatzea. Hauzo informalak, deituak, kartie informel dira, frantzesez. Hauzo informalak, deituetako, etxolak, zuntzitzean, egokiak emaitea, jendei. Beren ikusgoldea, errespetatzea, bereziki emazten eskubideak, diskriminaketarik gabe. Bigarren ekintza, lehena Egiptaz beraz, edo Egiptara, bigarren ekintza Europari buruz. Ez Europe, droit humain et contrôle de l'immigration aiden inguruan. Mila bosteun pertsuna, gizon, emazte, aur, mila eta bosteun, hildia, todbida, metaneo 2008an, joanen urtean, Europara heldu naiz, beren bizia salbatzeko, bereziki lindia konfliktuaren ondotik. Batzutan, itxasuan zirelarik laguntza eskatu dute. Hama bost egunez batzutan hor uh, eh, itxaso ez jatekorik, ez gabe. Tan beraz, laguntza eskatu dute eta ezukan, ez airetik, helikopteren ganik, ez itxas untzien ganik. Hori, harrigarria izan da eta ahalgingarria Europaren zat. Amnistia Internacionalek bildu ditu lekukotasunak. Eh, Libiarat behar itzuli dilelari. Arazoa da, dio gizon batek, aradan ere azal belza. Uste dute kadafiren alde naizela. Kadafik bezain gaizki tratatzen naute. Beraz, beste asko ere, eh, badira, amnestiren txostena nolako lekukutasunak. Deia, gure deia, italiako barne ministroari, Ana Maria Kanzelieri, deitu adenari. Ara, gure, gure galderak, euh, an, gure gutuna hola xe hasten da. Amnesti internazional grin larriak ditu, ibiarekin, italiak izen duen, izahuriak etorkinak ez dituzue libiada itzuli behar. Preso emanak edo torturatuak izaiteko irriskoan dira. Europar giza eskubideen hausitegia diadanik debekatu du hori italiari, nalarere berriz egin dute itzarmen hori. Betra batzu, beraz, eh, izan beti izan dira, itxasun ere, eta e, igorri ditut, itxasuko karta eder bat eki, eta izbat emanez, delako Ana Maria kantze hileri, eranez, eh, eskualerian festival batean izenpetuak petuak izan direla letra horiek, edo gutuna horiek, eta hola ikusiko dut eh, eh, interes gehiago kanen duenez, eh, behar bada erantzuna dugu, beraz, ba, nahi nintuen ere aipatu palestinar presoak binen ez dugu uh, astirik egun uh, uda pasatuta aipatuko ditun zenta amnestiren beste kampaina bat da hori ere eh, palestinak uh, eh, presoen uh, presoen buruz uh, uda eder bat pasa, niken eta entzulek ere da mundu zabala ahantzi gabe alere